Doamne, ai milă de noi, căci am păcătuit împotriva Ta. Arată-ne, Doamne, a Ta milostivire și dă-ne mântuirea Ta.